Kazna je tu. mi ćemo iznijeti neke činjenice koje ne može normalan razum da zanegira, pa vi onda sami presudite na kraju jesmo li mi u nekakvom rahatluku, jesmo li u nekakvoj nagradi od Allaha Đelešanuhu ili ovo već kazna koja nas prati i koja se spustila na nas, Allah subhanahu wa ta'ala ili kažnjava ili nagrađuje. Tako je na ovome svijetu, pa Allah subhanahu wa ta'ala griješnike i nevjernike svakodnevno kažnjava i ponižava, a vjernike svakodnevno unapređuje i nagrađuje. Tako je i sa onim svijetom, Farihum fil dženneti wa farihum fil sa'ir. Biće oni koji će krenuti ka džennetu, to jeste ka nagradama koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje odabrane robove, robove koji su samo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali i nisu mu druga pripisivali, naredbe izvršavali i zabrana se klonuli, wa farihum fil sa'ir i druga skupina ili druga opcija, a to je put ka džehennemu. To je put oni koji su bili nepokorni Allahu Đelešanuhu, smatrali da su oni bogovi na zemlji, činili ono što Allah ne voli, izazivali Allahu sržbu, pa su već bili na dunjaluškom džehennemu, u kaznama i poniženjima i propastima, a onome svijetu onda posebna i specijalna kazna koja je za ebeda da nas Allah subhanahu wa ta'ala od nje sačuva. Nepravda i zulum na svakom nivou. Gdje god danas se sretnemo s ljudima i šta god pričamo ili slušamo od drugih kako pričaju i kako zaključuju, uglavnom je zaključak da vlada nered i na kopnu i na moru, da vlada, vlada zulum i nepravda, a može li iz zuluma i nepravde išta dobro izvući? Je to nagrada od Allaha Đerlešanuhu kada zulum vlada ili je to kazna od Allaha Subhanahu wa ta'ala? Inna Allaha je'muru bila adl, Allah naređuje da se po pravdi živi. Allah voli pravdu, Allah je pravedan i naređuje da se pravedno postupa i da se svakom ili kulli haqin haqa i svakom da se njegovo pravo da. Pa se onda tu može pričati o dunjalučkoj nagradi kada vlada blagostanje kao što je vladalo u vreme Hulefaj Rašidina ili kao što je vladalo u vreme Omer ibn Abdul Aziza koji je uspostavio pravdu do te mjere da se nije mogao naći čovjek u čitavoj islamskoj državi koji ima potrebu za zekatom, a mi zbog današnjeg zuluma i nereda ne znamo haman čovjeka na Dunjaluku koji nema potrebu da uzme dio zekata. Pa šta je ovo ili ovo nagrada ili je ovo kazna? da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da budemo zalimi i da nas sačuva zlumčara da ne budemo odni i od njihove vrste ako već moramo biti onda da budemo mazlumi da budemo oni nad kojima se zlum čini takvima će Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga mnoge grijehe oprostiti i dove primiti i onome svijetu milosti prema njima biti Grijesi ustajavanje u njima na svakom nivou. Ne može grije biti nagrada, jer u grijehu nema ništa dobro. Ne bi ga Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, bilo da se radi o velikim upropoštavajućim grijesima, koji danas hare haraju i koji su epidemija u našem društvu, a onda i sitni grijesi, Mali grijesi, ni u malim, ni u velikim, nikakva dobra nema. Pa ćemo proći kroz ljude i kroz njihove kuće i sve nas upućuje na grije. Malo ko da Allaha spominje, a ako ga već spominje, onda je to u obliku ružnog obhođenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala ili su nezadovoljni Allahovim odlukama, ili, je, ili im islam dolazi kao tegoba, ili pričaju o grijesima svojim i grijesima svoje ukućana, uglavnom zahar al fesadu fil berri wal bahr, bima kesebe tajdi nas, zavladao je metež, nered, grijesi i na kopnu i na moru zbog onoga što ljudske ruke rade. Razni vidovi bolesti i duhovni i tjelesni koje nisu bile poznate prijašnjim narodima. Draga moja braćo, ko ne vjeruje neka se uvjeri, obiđite ove ustanove na kojima piše dom zdravlja, pa ćete vidjeti da doktori zdravi nisu, niti znaju šta je zdravlje, nego i oni i oni njihovi bolestnici trebaju da budu i duhovno i tjelesno liječeni, jer su svojim rukama i grijesima doprinijeli da nas Allah Đelešanuhu na taj način kažnjava pa da danas imamo bolesti za koje moderna medicina i nauka još ništa dokučila nije. Ovo se govori o tjelesnim bolestima, a onda o duhovnim, hadifu a haređ, priča i nema zastajanja. Ne možeš naći danas bošnjačku kuću da je sve moralno. Ne možeš naći bosansku kuću da je sve duhovno zdravo. Uglavnom neko je već mrcio, a i ostali su na putu da polude. Ludila vladaju u našim kućama. Ljudi su puni sihra. Ljudi su puni uroka. Ljudi su puni šeitanluka. Niko niskim. I vidimo da ludilo poručuje i daje svoje rezultate svakodnevno kada bi čitali samo hroniku dnevnog avaza koji je novina koja je sa ciljem napravljena da napada muslimane i sve što je muslimansko na ovim prostorima bez obzira što ima muslimansko ime avaz, govor, vaz, ona lijepa riječ koja treba da izađe iz Kur'ana i Sunneta i da se nađe u toj novini, međutim ne daju neprijatelji Islama, nego da ta novina bude ujedno iz bošnjačkih redova u nizu oružja protiv muslimana i Islama na ovim prostorima. Pa kažemo, ljudi su duhovno pošadrcali i možemo o procentima govoriti teško je i keramet je veliki, govoriti o nekakvim pozitivnim procentima, uglavnom je sve krenulo niza stranu, u kućama u kojima uglavnom centralna grijanja imaju i podna i po zidu povješana, i lustera i svega od unjavuka u tim kućama ima, ali isto tako pune su kuće ludi i ljudi koji lude ideje nose i koji svojim ludilom ne daju ni sebi ni drugima mira, Pa možete zamisliti onda društvo u kome je narod u većini slučajeva poludio. Je li ovo nagrada Allaha vas velikim zaklinjem ili je ovo kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala? A ljudi misle da je samo kazna kada nas vlah preko drine ili ispod drine napadne ili kada neka strana vojska dođe i kada nas pokori i pohara. Nije samo to kazna, nego Allah subhanahu wa ta'ala kroz razne vidove ljudima šalje kaznu, ali je muškile u tome i problem što ljudi nikako da pamet izvuku i da počnu pametno razmišljati, to je samo po sebi kazna. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala od nas početka sura Al-Isra govori kako će uništavati i kako je uništavao ljude. A upravo je razlog svemu tome ljudski gresi koje ljudi čine. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بِرَبِّكَ وكفى بعباده بصيرا وكفى بربك بعباده خبيرا بصيرا الله سبحانه وتعالى كاجئ kada hoćemo jedan narod kada hoćemo jedno mjesto kada hoćemo jedan region da uništimo onda onima koji su u svakodnevnim grijesima već daleko zalutali i to svakodnevno čine prepustimo ih da se odaju grijesima a onda i sve do temelja uništimo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ Koliko smo mi samo naroda od Nuha na ovamo uništili, a Allah zna i obaviješten je i vidi šta njegovi robovi od grijeha čine da nas Allah subhanahu wa ta'ala kazne i helaka na ovome svijetu, a i na onome svijetu sačuva. Droga, draga moja braćo, droga i ostali grijesi nisu više epicentar samo neki gradski četvrti, strogi centrova ili neki ulica u kome se nalaze drogiraši. Danas je droga i alkohol našla najveće zabiti na ovome prostoru. Sinoć sam bio u jednom zabačenom mjestu u Cazinu, jednom malom selu, vjerovatno i po danu bi se u njemu izgubio, a kamoli po noći, ali sam tamo upravo našao ove grijehe, gdje su se ljudi sastali da se drogiraju, da se opijaju, i da u grijesima sve mjere prelaze. I to su uglavnom bolesni ljudi koji ne treba niko da ih vodi na rengen, dovoljno da vidiš mladića od 24 godine koji se godinu dana nije okupao, koji u tako ružnim dunjalučkim uslovima živi da bi, znači, pozavidila šarenka ako bi je neko iz svoje štale istirao ne bi se ni ona složila da u takvom podrumu živi sa takvim grijesima i sa takvim prljaštinama. To se dešava upravo u našim mjestima, u našim zabitima. Kažemo droga, alkohol i nered je našao svaki čošak ovoga društva. Pa recite mi, je li ovo nagrada ili ovo kazna od Allaha Đeldešanuhu? Mi znamo prije ulo ono staro doba da su veliki narkomani i veliki, velike pijenice bili neki ljudi koji su dobro u život zagazili, pred kojima je već završnica ovoga života, nogima i smrtovanca i žepa virila, a oni su se dalje opijali i drogirali, ali to više nije slučaj stari. Kao što je sada nemoral pogodio i stari, pa ne zna se ni kod deda, ni kod nena koje više kome čovjek i žena, A kamo li onda da o mladini ne govorimo? Tako je isto tako danas grije, droge i alkohola i nemorala zauzeo najmlađi naraštaj, tek početne ljude koji su startali da ovim dunjalukom, da ovim dunjalukom hode. Narod predvode uglavnom mutne i nejasne face i tipovi i u vjerskom, i u političkom, i u ekonomskom, i u svakom drugom pogledu. Pa zamislite, draga moja braćo, kada narod bude iskušan da ga vode izdajnici, da ga vode munafici, da ga vode novotari, da ga vode komunisti, da ga vode židovski masonski igrači koji su, što još veća žalost, sa lijepim imenima Islama, Pa zamislite onda šta će biti s narodom koga izdajnici predvode, šta će biti s narodom koga sihrbazi vjeri uče, šta će biti sa narodom koji ima ministre koji sve pokradoše i ništa ovome napačenom narodu ne ostaviše, a znaju se pred izbore prikazati i samo o vjeri pričati i ako treba i pokoj iftar platiti da bi ljudsku naklanost dobili, pa zar ovo isto tako, draga moja braćo, nije kazna. Allah subhanahu wa ta'ala kada je objavio da vape ljudi وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Allah Đelešanu kaže, obraća se mu'minima, vjernicima, za se vi nećete boriti na Allahovom putu? Za potlačene žene, djecu, starce, koji vape i govore gospodaru naš, pošalji nam onoga ko će nas od ovoga silničkog vladara i sirničkog naroda izbaviti. Pošalji nam pomagača i pošalji nam prijatelja. Nisu oni rekli ovo su dobri i sa ovima treba dok su živi za njih navijati i sa njima ići jer je to kazna na ovome svijetu. A kazna na ovome svijetu da će biti oni koji slijepo slijede izgubljene likove, mutne tipove, bilo da se radi u vjeskoj sferi, ili u političkoj sferi ili u ekonomskoj sferi Ja jeume nukallebu nukallebu nukallebu uđuhem fin nar jeume teqallebu uđuhem fin nar jakuluna ja lejtena ata'na Allaha wa ata'na Rasula pa kada se jednima i drugima njihova lica kako Allah u Kur'anu spominje u džehennemu budu pržila i prevrtala reće kamo sreće da smo Allaha obožavali i da smo Rasula sallallahu alaihi wa sallam slijedili. Rabbena inna ata'na sadetena wa kubara'ana fa adallune sabila nego smo mi gospodaru naš slijedili naše predstavnike i naše uglednike naše izgubljene tipove koji o Allahu ništa ne znaju koji džanije zaključavaju i kojeg možeš zbuniti ako u džami uđeš a na njegovom licu nikakva osmija nećeš dobiti, a kao da te upita za zdravlje ili za život i da ti nešto u dinu objasni, ovo su ti veliki ljubomoristi koji su ljubomorni što ljudi ne klanjaju i što po ovim čoškojima se drugiraju i što svaki dan je manji broj ljudi zbog ljudskih dijela koje čine. Pa će reći gospodar, mi smo takve slijedili, pa su nas odveli sa pravoga puta ali to je već kasno. Oni dove, ali dove iz džehendama, a iz džehendama se više izaći ne može. Zato se moramo zapitati, ovo što hara današnjim narodom, s kojim se i mi nalazimo, ovo nije nikakva nagrada, ovo nikakvo nije, nije počast, nego je ovo već kazna od Allaha Đelešanuhu. I pogledajte kako dunjalučari kažnjavaju. Dok god bošnjaci ne pristanu i dogod ne usvoje i ne mahnu glavom i ne kažu amin da Jakub Finci može biti predsjednik države Bosne i Hercegovine. A šta mislite kada Žido bude predsjednik? Onda će Srbima i Hrvatima dobro biti, jer oni su vjekovima dobri prijatelji i pomagači, a tu su i Romi, tu je da znači bude Fincije u zamjenik, Sediš koji treba isto tako da proda i ono malo časti ako ima kod ljudi koji se romskoj zajednici pripisuju časti čast izuzetcima onima koji se sa svojim islamom ponose, a ima hvala Allahu i takvi i svakoga dana veći i veći broj. Pa zamislite ovakav jedan koncept, koncept u kome jedno društvo svakodnevno griješi, u kome jedno društvo svakodnevno zulom čini, u kome jedno društvo svakodnevno jedni drugima sihrove, zavidnost, mržnju nudi, koga predvode mutni tipovi, samo ne znamo otkuda i kako ih pronađoše, kada vidimo tolike laži na svim nivoima i kada vidimo toliko duševno poremećaj, poremećaj kada vidimo toliki duhovni poremećaj kod ljudi, ne možemo osim da zaključimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala već kažnjava وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ali većina ljudi nikako da to svate, da svate da ovim životom koji mi sada živimo, u ovim ovakvim okolnostima, ovo nije nikakva nagrada od Allaha Đelešanuhu, nego kazna لمن له القلب او القى السمع وهو شهيد za onoga ko srce ima ne bi ni porazmislio za onoga koji sluša ovo što se govori koji treba da Allahu posvjedoči vjerovanje i da se vratimo islamu i zato na rovini koja se preporađa koja se rađa evo 50 godina ali izgleda tlaho koristi od nje nema ono što ima koristi na toj novini od ahiretskog znanja jeste inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ra'd, u suri Grom govori Allah neće promijeniti stanje jednog naroda neće Allah dati blagostanje neće Allah dati sreću prsima neće Allah dati ljepotu u društvima i da ljudima veličet tu životu ide punom parom dok se ne vrate svojoj dini, svom, vjeru, svom vjerovanju i svojoj akidi. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. A vi meni recite na kojem nivou vi vidite reforme. Ima li reformi u islamskoj zajednici? Ima li reformi u ekonomiji? Ima li reformi u kafanama? Ima. U Cazinu se dugo vremena govorilo kako krmača odavno nije na nogama u Cazin na pijacu ušla. A evo doće krmača za novu godinu na dvije noge koja će zabavljati muslimane. Nisu džaba davno španci kazali koji su predvodili krstaške ratove protiv islama. Kesun u Oganije, tu bedilu mijetel vetva, jedna čašica i jedna pjevačica krvača zamijenuće stotinu topova. Pa znaju Srbi i znaju Hrvati da treba bošnjacima namaknuti vina i alkohola, da to srču umjesto rasola i umjesto meda i umjesto čistog domaćeg mlijeka i nečih proizvoda, pa će onda biti sevap onda će biti isto kao i oni. Ali ne, oni će biti pjani, a oni kada budu čistili ili prljali ove terene svojim neđasetom, onda će lako stranim ljudima doći na kraj. Tako je bilo i u Španiji, pa se ona samo danas spominje da je u njoj islam vladao i da su u njoj univerziteti bili i da je u njoj pravde bilo i da su tada velikani Pariza i Londona lomili svoje prste i govorili odoše nam djeca naša na visoka školovanja u Endolos, u Španiju, pa kada se vrate otuda, peru se posle male i velike nužde, jedu desnom rukom, sjede kulturno i pričaju kulturno. Ovo nisu danas svojstva mnogi ljudi koji o islamu govori, a kamo li onda običnog naroda koji se islamu prepisiva. Pa molim, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva ove kazne. ako Allah subhanahu wa ta'ala je odredio svome kadru da uništi ovaj narod, a nama to nije drago, osim ako je Allah tako odredio, da onda vjedničkim dušama, vjedničkim dušama Allaha molimo da budemo od njih, pošalje lađu spasa, i da nas spasi od naroda koji sve granice je prešao i koji Allahu sržbu izaziva, a vi znate da su pederi u vreme lutali selam, prkosili i glavna im je parola bila protjerajte luta i njegove sredbenike, oni vole da se puno čiste. Kao što današnji, kao što današnja, jel tako, je populacija, samo se prive šta je sa selefijama, I šta je sa tim čistuncima na ovim prostorima koji mogu svi u dva ili tri dobra aviona stati? Pa je glavna preokupacija ovoga naroda nisu drogiraši, nisu pjevači, nisu izdajnici, nisu korumpirani ljudi, nije lažna međunarodna zajednica koja ovdje pravi cirkus, a nikakav red, nego je problem ako neki Arab dođe da ovde malo sa muslimanima osvjeti ljetne, ljetne topline bosanske i pojede nešto od blagodati na ovim prostorima i vidi ovi lijepi rijeka i lijepi šuma, to je problem ili je problem u tome ako se neka muslimanka vrati svome biću pa pokrije svoje tijelo, to je problem i za njenu porodicu, to je problem i za njeno društvo, to je problem i za školstvo, to je problem i za nacionalnu sigurnost, kao što je slučaj naše brata Ebu Hamze. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podigne stepene na ovome svijetu, da mu grijehe oprosti i da izađe kao što je ušao lav, da izađe iz zatvora kao lav, dok se s druge strane veliki zločinci puštaju na slobodu, njemu se pripisiva kao što je pripisano, da je optužen i opasan po nacionalnu sigurnost ove države. Jeste, to je tačno da se Hamza pita, ne bi pedera u Bosni bilo. Da se Ebu Hamza pita, niko pjan putem hodio ne bi. Da se Hamza pita, onda ne bi nemorala bilo. Onda bi bošnjaci rađali i kao što je rekao Anton Hangi židov, koji je bio učitelj i to je dokaz da židovi nikada ove prostore ne ostavljaju u Austro-Ugarskoj državi. Bio je učitelj na ovim prostorima i piše u knjigi običaj muslimana. Kaže, ne znam za preljubu među bošnjacima od Bihaća do Sarajeva. A mi danas pokušavamo da dokažemo da ima još pokoja bošnjakinja koja je nevina ili pokoji bošnjak koji je normalan i koji je moralan. La haule wa la kuvvete illa billah. Pa šta je ovo ako nije kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala? Allahu naš, spasi nas i uputi ovaj narod i daj da budemo zadovoljni sa tvojim dinom i sa tvojim rasulom i sa tvojim kitabom i uzmi nas gospodaru kada to bude najbolje za nas. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين kazali smo da iznosimo dokaze da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim bićem iznad, na nebesima iznad arša, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoj presto, ima svoj arš, a kako je došlo u rivajetu, da je arš na odnosu, da je dunjaluk i ova nebesa, na odnosu aršu Rahmana, kao kada se prste baci u pustinu, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji svim gospodari i on je subhanahu wa ta'ala kako je sebe opisao lejse ke mislihi še'un vahu vasemir basir ništa Allahu ne sliči Allah sve čuje i sve vidi naš gospodar je za sebe kazao da je iznad arša i mi tako vjerujemo i to je bila vjera Ebu Hanife i Malika i Šafije i Ahmeda i prvi generacija muslimana čak je Robkinja tako vjerovala a danas mnogi teolozi su izgubili svoga gospodara pa kao što papi nije jasno ko je Bog i ne zna šta će sa onoga malog prozora za ovu ili sljedeću godinu zbunjenim kršćanima za koje Allah Đerlešanu kaže وَلَضَّالِّن da su oni vola dalin. Oni su u pravo i zabudi. Ništa im jasno nije. Pa šta mislite onda muslimana koji ne bude znao komu je gospodar? Kako se je gospodar predstavio? Koja su Allahova imena i svojstva? Teško se muslimanu. I pitanje može se takav nazvati muslimanom koji o svom gospodaru ništa ne zna. Još više od toga da vređa gospodara. Pa sinoć kada pričamo sa tim izgubljenim momkom, za koga tvrdimo da je psihički bolesnik, da je pun džina, jer meleci ne zagovaraju prljaštinu. Meleci ne vole dimove, ne vole smradove, a ta je upravo u ovim opisanim kategori, opisanim svojstvima. Pitamo ga, vjeruješ u Allaha? kaže, ne vjerujem ni o što. To je govor, inšallah, džina nije njega. Pa kaže, ja vjerujem u krv. On vjeruje da je njegov gospodar krv. La haula ola kuvata illa billah. Zato vjernik mora znati komu je gospodar i mora znati Allahove osobine i Allahove atribute i Allahove imena subhanahu wa ta'ala kako bi ispravno obožavao Allaha dželle šanuhu i kako ne bi bio zbunjen. Prošli put smo naveli jedan određen broj ajeta, a to nije krajni, a to nije krajni broj. Isto ćemo tako danas spomenuti nekoliko hadisa koji idu u taj prilog gdje se jasno zaključuje da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim zatom, sa svojim bićem na nebesima iznad Arša. Bileži muslim Jebu Dawud i Nesaija od Moavije ibn Hakema Eselemija radijallahu ta'ala anhu, ovaj smo hadisi prošli put spominjali, kaže imao sam stado ovaca koje je bilo smješteno u sjevernom dijelu Medine, a čuvala mi je ovce jedna robkinja. Došao sam jedne, došao je vuk jedne prilike i udavio jednu ovcu, a ja slabić, sin Ademov, nisam mogao da osaburim nego sam robkinu kaznio tako što sam je žestoko istukao. Pa sam nakon toga došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i sve mu u detalje ispričao na što me je žestoko ukorio. Pa sam rekao Allahom poslanice da je pustim, to jeste da je oslobodim, da ne bude više robkine, da bude slobodna žena, da je to bude oslobođenje, to pasovala je. Pa reče Resul sallallahu alaihi ve selleme, dovedite je. Pa kada su je doveli, upitao je, gdje je Allah? Pa je rekla, ti sama, na nebesima, a ko sam ja? Kaže, ti si Allahom, ti si Allahom poslanik. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, oslobodite je, zaista je ona vjernica. U drugom hadisu koga bilježi ima muslim, o Džabirin ibn Abdullaha, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao na hutbi na danu Arafata jesam li dostavio hal balagt kada se obraćao Allahu dželle šanuhu a zatim se obratio na oprosnom hadžu ashabima sa oprost, oproštajnim hadžom i oproštajnom hudbom koja je imala puno širi koncept, nakon svega toga je rekao obraćajući se ashabima, jesam li, jesam li dostavio? A nakon toga je podigao svoj, kaži prst, prema nebesima i govorio Allahum ešhed, Allahum ešhed, Allahum ešhed, gospodaru moj, posvjedoči mi, gospodaru moj, budi ti svjedok, a pokazivao je svojim prstom prema nebesima, da sam ja njima vjeru dostavio, a Allah subhanahu wa ta'ala je upravo na tom danu objavio el jeume ekmentu rekum dinekum wa ekmentu alejkum ni'meti wa raditu rekum l'islame dina. Danas smo vam vjeru vašu savršili i blagodat prema vama upotpunili i samo smo zadovoljni da vam el-islam bude vjera. A el-islam je Kur'an, el-islam je sunnet, i razumijevanje Kur'ana i sunneta na principima prvih generacija. To nije bosanski islam, to nije turski islam, to nije 21. vijeka islam, to nije moderni islam. Jeste, on je najmoderniji i ne može ništa od el islama biti modernije i on se nikada neće ohabati. On će uvijek taze i izazovan do kijameta biti. Buharija i muslim od Ebu Hureyri. Preno se ja ono da Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme da je rekao kaže kod vas se smjenju meleki i po noći i po danu. Sastaju se na sabahu i na ikindi pa se uzdižu oni koji su borali s vama i budu upitani a Allah sve onima zna kako ste ostavili moje robove pa rekoše meleki zatekli smo i u namazu i ostavili smo i u namazu. Znači, kada su se meleki dizali Allahu subhanahu wa ta'ala, znači, išli su u nebeske svere, išli su prema Ašur Rahmanu i onda su dobili ova pitanja. An ibn Abdillah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal, Ar-ra'imune jerhamuhumur Rahman, jerhamu men fil ardi, jerhamukum men fil samad. Prenosi se od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je kazao: "Ar-rahimun yerhamuhumur rahman." Oni koji imaju milosti ili oni koji su samilosni, njima će se smilovati onaj koji je milostiv. Irhamu men fil ardi, yerhamukum men fis sama. Pa budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati gospodar koji je na nebesima. An Anasin, an Zainab bin jash كان تبخر على أزواج النبي تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري قد بخاري أوبي حديث od Enesa radijallahu ta'ala anhu, gdje je Zeynep bint Žaš, žena Rasula sallallahu alaihi ve selleme, jednom ponosno izjavila pred ostalim ženama Allahu apostanika sallallahu alaihi ve selleme rekla je vi ste se udale vama su staratelji bili vaši roditelji, vaša rodbina a mene je udao Allah subhanahu wa ta'ala koji je iznad sedam nebesa ovo sve aludira na vjerovanje ovi ljudi ovi prvi muslimana da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad arša a nebi Sa'id ani nebi sallallahu alaihi ve selleme kao أتأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتني خبر السماء صباحا ومساء kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme jel to nemate povjerenja u mene nisam li ja biva čovjek od povjerenja i od emaneta, a ja sam povjerenik onome koje na nebesima dolazi mi, dolaze mi vijesti sa nebesa i jutrom i naveći. To jeste, dolazi mi objava sa nebesa od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah meni vjeruje, a kako to da vi meni ne vjerujete, bilježi Buharija i Muslim. Isto tako, u prilog dokaza dolazi hadis koji je kod Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme tako mi onoga u čijoj ruci moja duša neće ni jedan čovjek muž, pozvati svoju ženu u postelju, a ona ga pri tome odbiti, a da se neće onaj koji je na nebesima žestoko zbog toga naljutiti I neće ta ljutnja prestati sve dok njen muž ne bude zadovoljan s njom. I zadnji hadis za danas, kao potvrda da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim bićem iznad arša. I ovo je jedino tabu tema za novotare, za filozofe i za orientaliste koji su izgubili svog gospodara i onda Allahu nadjevaju imena koja Allahu ne dolikuju, Pa jedni kažu ima veća sila, drugi kažu ima majka priroda, ima nešto. Jedni kažu on, a mi kažemo Allah subhanahu wa ta'ala koji je iza sedam nebesa, iznad darša, sa svojim bićem i na koga mi doživljavamo kako se, kako se Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima predstavio. A Ibn Omer, anna nabija sallallahu alaihi ve sellem kal, ittaku da'vata madlum, fa innaha tas'adu ila Allahi ka annaha širare. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, bojte se dove mazluma, jer se ona kaže uzdiše na nebesa i traži svoje pravo. To jeste, bit će ova dova odmah ukabuljena. Otaku da'wata mazlum, zato se bojte dove mazluma. Jer ona se uzdiže Allahu subhanahu wa ta'ala sa pravom da je Allah subhanahu wa ta'ala odma privi. Znači, dova se uzdiže Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo su el-edilletu, el-naklije. Ovo su dokazi koji su došli preko Kur'ana i preko sunneta. A i svi razumski dokazi upućuju da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim zatom iznad arša. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da i u ovom segmentu akide budemo selefije, da budemo ehli sunne vol džema'a da vjeru doživljavamo tradicionalno, onako kako su je razumijevale prve generacije, a da ne budemo novotari ni u akidi, ni u fiku, ni u bilo kojem segmentu islama, da idemo za Rasulom sallallahu alaihi ve selleme, to je taj el islam, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala i kažemo u dovi, Rabina billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebija, Mi smo zadovoljni Allahom gospodarom i dinom islamom i zadovoljni smo da nam prevodnik do Allaha Đelešanuhu bude Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.